Արցախա-ադրբեջանական հակամարտ զորքերի շփման գծում հակառակորդը հայ դիրքապահների ուղությամբ արձակել է ավելի քան 1200 գրակոց։ Արցախի հանրապետության նախագահ Բակո Սահակյանը այցելել է Մարտակերտի շրջանի Թալիշ գյուղ։ Հայաստանի նախագահ Սերժ Սարգսյանի հանդիպումները Քաթարում։ Գյուղի հերանկարի ամենախոսուն գործոնը դպրոցն է։ Կյանքը Քաշաթաղի շրջանի Ծիծեռնավանք համայնքում մեկ ընտանիքի օրինակով։ Ռուսաստանի Դաշնության Գերագույն դատարանը վճիռ է կայացրել համառուսաստանյան ադրբեջանական կոնգրեսը լուծարելու մասին։ Գերմանիայում Հայաստանի դեսպանատանը կազմակերպվել է պաշտոնական ընդունելություն նվիրված Շուշիի ազատագրման 25-ամյակին։ Արցախի ֆուտբոլի վետերանների հավաքականի հերթական հաղթանակը։ Այժմ այս եւ այլ իրադարձությունների մասին մանրամասը։ Մայիսի 15-ին եւ լույս 16-ի գիշերը Արցախա-ադրբեջանական հակամարտ զորքերի շփման գծում հակառակորդը տարբեր տրամաչափի հրաձգային զինատեսակներից հրադադարի պահպանման ռեժիմը խախտել է մոտ 55 անգամ, հայ դիրքապահների ուղությամբ արձակելով ավելի քան 1200 գրակոց։ Բացի հրաձգային զինատեսակներից ադրբեջանական զինուժը շփման գծի տարբեր հատվածներում կիրառել է նաև 60 մմ-անոց mm ականանետ եւ հաստոցավոր հակատանկային նռնականետ։ Իսկ պաշտպանության բանակի արևելյան ուղությամբ հակառակորդը կիրառել է սպայք տիպի կառավարվող հրթիռ, ինչի արդյունքում մասնակի վնասվել է մեկ ռազմական տեխնիկա։ Ադրբեջանական զինուժի սադրանքի արդյունքում պաշտպանության բանակը մարդկային կորուստ չի ունեցել։ Պաշտպանության բանակի առաջապահ զորամասերը ադրբեջանական զինուժի նախահարձակ ակտիվությունը ճնշելու համար դիմել են պատասխան գործողությունների եւ շարունակել վստահորեն իրականացնել իրենց արժեվ դրված մարտական խնդիրը։ Տեղեկատվությունը տրամադրել է Արցախի հանրապետության պաշտպանության նախարարության մամլո ծառայությունը։ Դուք լսում եք լուրեր Արցախի հանրապետության նախագահ Բակո Սահակյանը մայիսի 16-ին այցելել է Մարտակերտի շրջանի Թալիշ գյուղ։ Ինչպես հայտնում են նախագահի աշխատակազմի տեղեկատվության գլխավոր վարչությունից, պետության ղեկավարը ցանոթացել է գյուղում իրականացվող աշխատանքներին, համապատասխան ցուցումներ ու հանրարարականներ տվել շահագրգիռ մարմինների ղեկավարներին աշխատանքների պատշաճ իրականացման ուղղությամբ։ Այսօր տեղի է ունեցել Արցախի Հանրապետության ազգային ժողովի արտադրության ու արտադրական ենթակառուցվածքների եւ ֆինանսա-բյուջետային ու տնտեսական կառավարման հարցերի մշտական հանձնաժողովների համատեղ նիստը, որը վարել են հանձնաժողովների նախագահներ Արպատ Ավանեսյանը եւ Ռուսլան Իսրայելյանը։ Ինչպես հայտնել են ազգային ժողովի մամուլոծառայությունից, ազգային ժողովի 2016 թվականի պետական բյուջեի կատարման ոլորտային հաշվետվությունները ներկայացրել գյուղատնտեսության, քաղաքաշինության, էկոնոմիկայի, բնապահպանության բնագավառների, ինչպես նաև տնտեսական մրցակցության հանձնաժողովի ու Արցախում գործող ներդրումային եւ գյուղատնտեսության հիմնադրամների պատասխանատուները։ Համատեղ նիստի քննարկումներին ազգային ժողովի падգամավորները զեկուցողներին առաջադրել են հաշվետվություններին վերաբերող հարցեր եւ ստացել պարզաբանումներ։ Պետական բյուջեի կատարման տարեկան հաշվետվությունները ազգային ժողովի մշտական հանձնաժողովներում շարունակվելու են քննարկվել մայիսի 17-ին։ Հայաստանի նախագահ Սերժ Սարգսյանը Կատարի պետություն պաշտոնական այցի շրջանակներում 3 հանդիպում է ունեցել Կատար Airvice ընկերության գործադիր տնօրեն Ակբար Ալ-Բաքրիի հետ։ Զրուցակիցները քննարկել են ավիացիոն բնագավառում հայ-կատարական համագործակցության ընթացն ու զարգացման հնարավորությունները։ Նշելով, որ 2013 թվականից Հայաստանը ворթեգրել է բաց երկնքի քաղաքականություն, հանրապետության նախագահը ընդգծել է, որ քաղաքացիական ավիացիայի եւ օթային հաղորդակցության ոլորտում Հայաստանի կողմից վարվող այդ քաղաքականությունը նոր հնարավորություններ է ընձեռում թե հայկական եւ թե արտասահմանյան ավիաընկերություններին, ապահովելով բոլորի համար հավասար եւ ազատ մրցակցային պայմաններ։ Սերժ Սարգսյանն նշել է, որ Հայաստանը կողողջունի եւ կաջակցի Հայաստանի տնտեսության տարբեր ոլորտերում, այդ թվում ավիացիոն բնագավառում կաթարցի ներդրողներին։ Հայաստանի Հանրապետության պաշտպանության ժամանակ զինծառայողների կյանքին կամ առողջությանը պատճառված վնասների հատուցման համար վճարվել է 1 միլիարդ 200 միլիոն դրամ։ 2017 թվականի առաջին երամսյակում Հայաստանի Հանրապետության պետական բյուջե մուտքագրված 5 միլիարդ 500 միլիոն դրամ, այլ հարկերից շուրջ 1 միլիարդ 200 միլիոն դրամը կազմել են Հայաստանի Հանրապետության պաշտպանության ժամանակ զինծառայողների կյանքին կամ առողջությանը պատճառված վնասների հատուցման մասին Հայաստանի Հանրապետության օրենքով սահմանված դրոշմանիշային վճարները։ Այդ մասին տեղեկացնում է Armen Press լրատվական գործակալությունը, վկայակոչելով Հայաստանի Հանրապետության ֆինանսների նախարարության հրապարակած տվյալները։ Թուֆենկյան բարեգործական հիմնադրամի նախաձեռնությամբ Ասկերան քաղաքում հարմարավետ բնակարանային պայմաններով ապահովել է զինվորական հաշմանդամ Սամվել Մեժլումյանի ընտանիքը։ Հիմնադրամի միջոցներով կատարվել է խոհանոցի կառուցման, սանհանգույցի վերանորոգման, նոր պատուհանների տեղադրման եւ այլ աշխատանքներ։ Հիմնադրամի գործադիր տնօրեն Ռաֆիլ Դուդակլյանը նշել է, որ վիրավոր զինծառայողներին բնակարանային հարմարավետ պայմաններով ապահովելու միտքը առաջացել է ապրիլյան պատերազմից հետո։ Այս ծրագրով սա արդեն հիմնադրամի կողմից 6-րդ բնակարանային աջակցությունն է։ Հիմնադրամի պատասխանատուի խոսքով հաջորդ առանձնատան կառուցման աշխատանքները շուտով նախատեսում են սկսել Ասկերանի շրջանի Պատարա համայնքում։ Եթերում այսօր լրատվականի թողարկումն է։ Գյուղի հերանեկարի ամենախոսուն գործոնը դպրոցն է։ Բելա Լալայանի ռեպորտաժը։ Հադրութի շրջանի Արևշատ գյուղը մայրաքաղաքից ամենահեռու գյուղերից է։ Հարավում տեղակայված այս գյուղը նախքան պատերազմը կրում էր օտարահունչ Դոլանլար անունը։ Դոլա կամ Դալա, ինչպես գյուղացիներն են մեկնաբանում, նշանակում է հողափոր տներ։ Առաջին տները այստեղ եղել են հողափոր եւ հենց այստեղից էլ առաջացել է գյուղի անունը Դոլանլար։ Գյուղը հիմնադրվել է 19-րդ դարերի կեսերին 1836-ից 38 թվականներին։ Պատերազմից հետո ինչպես Արցախի շատ գյուղեր օտարահունչ անունը անցավ պատմության անցյալը, իսկ գյուղը ստացավ Արևշատ անունը։ Այսօր Արևշատն ունի 206 բնակիչ։ Անցած տարիներին կարողացել է վերացնել պատերազմի հետքերը, տնտեսություն ստեղծել ու տարիների հետ խոսել ձեռքբերումների մասին, որոնց շարքում գյուղապետ Արթուր Հայրապետյանը երիտասարդ ընտանիքների համար կառուցված թաղամասն է նշում։ 2011 թվականին նոր թղամաս ավելացրեց գյուղում։ Հիմնականում բնակվում են ջայել ընտանիքները, նորապսակները։ Այսօր այս նոր թղամասում ապրում է 11 հատ երեխա, որից 9 նախադպրոցական, 2 դպրոցահասակ։ Դպրոցը նույնպես նորակառույց է շահագործման է հանձնվել նոր թաղամասի հետ միասին։ Նախկին դպրոցական շենքի մասին տնորեն Արև Բադալյանը որպես մղձավանջ է հիշում։ Ձեփակեր, թափված, ավերակներ, Այսօրվա երկհարկանի լուսավոր սենյակներով ու ընդարձակ միջանցքով դպրոցի շենքն ունի բոլոր հարմարությունները ուսումնական աշխատանքները անցկացնելու համար։ Սակայն այսօր էլ այլ խնդիր է կանգնած ուսուցչական կոլեկտիվի առջև։ Նյութատեխնիկական բազան աղքատիկ է։ Չունենք լաբորատոր սարքեր, ազդում է քիմիայի եւ ֆիզիկայի գործնական դասընթացների վրա, արդյունավետ չի, քան որ չկա լաբորատոր սարքավորում։ Փոխարենը դպրոցը համալրված է համակարգիչներով, որոնց շնորհիվ որոշ չափով լրացվում է դիտակտիկական դասերի բացը ունենք համակարգիչներ, դա օգնում է որպեսի արդյունավետ անցնի մեր դասապրոցեսները։ Դպրոցում այսօր սովորում է 35 աշակերտ։ Փոքրիկ գյուղի համար դա այնքան էլ փոքրիկ թիվ չէ։ Մյուս կողմից ողջավորիչ է, որ առաջիկայում կհամալրվի աշակերտների կազմը նախադպրոցական տարիքի 27 երեխայի շնորհիվ կա աճման միտում, որովհետև ունենք երիտասարդներ, ամեն ինչ անում ենք մտած սերունդը դաստիարակելու հայեցի, հայրենասեր եւ խելացի։ Բելալալայան այսօր Կյանքը Քաշաթաղի շրջանի Ծիծեռնավանք համայնքում մեկ ընտանիքի օրինակով հերախոսակապով հաղորդում է շրջանում մեր արտասթիկային թղթակից Զոհրաբ Էրքոյանը։ Քաշաթավի շրջանի Տիտեռնավանքի Հնադարյան համանուն բանկի Սուրբ Գևորգ տաճարի արևանությամբ է բնակվում Թումա Սախարյանի բազմազավակ ընտանիքը։ Նախիջևանից է եկել ու վերայացած հայրենիքի առաջին բնակիչներից է Թումասը։ Ում 7 զավակներից շատերը ծնվել են Տիտեռնավանքում եւ դարձել այս երկրի իսկական տերը։ Բազմազավակ ընտանիքի համար Արցախի հանրապետության կառավարությունը բնակարան է կառուցել։ Այստեղ հաստատվելու առաջին տարիներից սկսած իրենց ընտանիքին հատկացված օկատարածքում բարձ ջերմոցներ հիմնեցին եւ տարբեր բանջարաբոստանային մշակաբույսերի ծածուներ են արտադրում։ Ապրիլի կեսերին աշխատանքային այցով Պիտերնավանքում էի։ Համայնքի ղեկավար Սիմոն Արությունյանի ուղեկցությամբ այցելեցի Թումացի այգի, որտեղ 10-ից ավելի պոլիէթիլենային թաղանթով ստեղծված ջերմոցների տակ նոր-նոր ծիլեին տվեց ծածուները։ -նոր Ոչ ընտանիքով աշխատում էին քահանուն ջերում։ Մասը տեղեկացրեց, որ հիմնականում շակում են լոլիկի, սմբուկի, պղպեղի, կաղամբե, ռեհանի եւ այլ բույսերի սակումներ։ Տարիների ընթացքում աշխատանքը տվել իր արդյունքը, եւ այդ է պատճառը, որ նույն աշխատանքով են զբաղված ընտանիքով։ Որոշել են նաեւ մեծ հիմնական ջերմոց կառուցել, ավելի շատ բանջարեղեն նշակելու նպատակով։ Գործի եւ երկու դուստրուն են Թումաս եւ Մարինե Զախարյանները։ Երրորդ ծորտի մուսիկը այժմ արեց բանակի զինվոր է։ Սահման էսկում գործնողները հանգիստ բարիք ստեղծեն։ Անցած ապրիլի նրանց երկու ворթիները Կարիքն ու Տարոնը առաջին օրը շրջանի 200-ից ավելի կամավորականների հետ սահման ասան ու դարձան թիկուն կարաշնակտի զինվորներին։ Ворթիներից վրեժն այժմ արտակնա աշխատանքի է մեկնել Ռուսաստան սակայն շուտով հետ է գալու, որ օգնի ծնողներին ու երեխաներին։ Վերջերս դարձյալ այցելեցի Զախարյաններին։ Արդեն սատուները պատրաստ են վաճառքի։ Արշալ ընտանիքով խոհամասում էին։ Ավա փորտին գարիկը եւ գրծերը պարկեվել։ Ով դեր դպրոցական է, ուղղեց սատուներ էին անում։ Մասը բերքը շուկա էր տարել։ Շտապում էին ով աշխատավորները, որ մյուս օրվա շուկայի համար սատիլ անեն դժվար ու ծանր աշխատանք է, սակայն տունը պահող, չեն դժգոհում նրանք։ Տարիկը տեղեկացրեց, որ արտադրանքը հիմնականում իրացվում է Շունիկի մարզում, Օրիսում, երբեմն Կապանում ու Ստեփանակերտում։ Որոշակի քանակել վաճառում է տեղում ու բերձորում։ Ստրերի ծառուսը սովորում է ներորդ դասարանում, իսկ Լիլիթը երրորդ։ Նրանք էլ իրենց չափով են օգնում այս աշխատանքում։ Հրաժեշտ տվեցի մեր արենանվեր աշխատանքով զբաղվող ընտանիքին, հավատով, որ հողը վարսատույց կլինի քրտնատոր աշխատանքով իրենց ապրուստ ստեղծող այս ընտանիքին։ Միջազգային լրահոսից Ռուսաստանի Դաշնության Գերագույն դատարանը բավարարելով Արդարադատության նախարարության հայցը վճիռ է կայացրել համառուսաստանյան ադրբեջանական կոնգրեսը լուծարելու վերաբերյալ։ Համառուսաստանյան ադրբեջանական կոնգրեսի լուծարման պատճառը եղել է նրա կանոնադրության անհամապատասխանությունը Ռուսաստանի Դաշնային օրենսդրությանը։ Արդարադատության նախարարությունը կանոնադրական անհամապատասխանությունները շտկելու վերջնաժամկետ է սահմանել 2016-ի հոկտեմբերի 17-ը։ Նշված ժամկետում կոնգրեսի կողմից անհրաժեշտ շտկումները չկատարելու պատճառով արդարադատության նախարարությունը կազմակերպությունը լուծարելու վերաբերյալ հայց է ներկայացրել Գերագույն դատարան, որն էլ բավարարվել է։ Ռուսաստանի արդարադատության նախարարությունը կոնգրեսի լուծարման պահանջով հանդես է եկել, քանի որ կազմակերպությունը իր գործունեության ընթացքում բազմիցս խախտել է Ռուսաստանի օրենսդրությունը։ Կոնգրեսի լուծարման վերաբերյալ տեղեկությունները լուրջ իրարանցում են առաջացրել թե Ադրբեջանում, թե Ռուսաստանաբնակ ադրբեջանցիների շրջանում։ Իլհամ Ալիևը ոչ թափով շարունակում է մարդու հիմնարար իրավունքներն ու ազատությունները ոտնահարող քաղաքականությունը։ Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևի իշխանության կողմից այդ երկրում ազատությունների սահմանափակումները, անօրինական արարքները ամբողջությամբ արվում են այդ վարչակարգի հակաժողովրդական քաղաքականությունը քողարկելու նպատակով։ Միացյալ Նահանգների Եվրամիության եւ միջազգային բազմաթիվ կազմակերպությունների Ադրբեջանում ժողովրդավարություն հաստատելու եւ բաց կառավարում իրականացնելու Ալիևին ուղղված բազմաթիվ հորդորները անցնում են ապարդյուն եւ Ալիևյան վարչակարգը շարունակում է իր հակաժողովրդավարական կառավարումը։ Ալիևյան ընտանիքի հակաժողովրդավարական կառավարման վար օրինակ է նախորդ շաբաթ Բաքվի Սաբայելի շրջանի դատարանի վճռով ընդդիմադիր ԶԼՄ-ների կայքերի արգելափակումը։ Մայիսի 12-ին դատարանի վճռով արգելափակվել են Ազատություն ռադիոկայանի ադրբեջանական ծառայության, Ազատություն թերթի, Թուրան հերոստալիքի, Ադրբեջանի ժամանակ հերոստահաղորդման եւ Մեյդան TV-ի ինտերնետային կայքերը։ 2016-ի տվյալներով Ադրբեջանը համարվում է լրագրողների նկատմամբ աշխարհում ամենաշատ գրականություն իրականացնող երկրներից մեկը, զբաղեցնելով 5-րդ տեղը աշխարհի ամենագրականվող 10 երկրների շարքում։ Մշակութային կյանք Գերմանիայում Հայաստանի դեսպանի եւ Արցախի մշտական ներկայացուցչի անունից Գերմանիայում Հայաստանի դեսպանատանը մայիսի 13-ին կազմակերպվել է պաշտոնական ընդունելություն նվիրված Շուշիի ազատագրման 25-ամյակին։ Ներկաններին ողջույնի խոսքով դիմեց Գերմանիայում Հայաստանի Հանրապետության դեսպան Աշոտ Սմբատյանը, կարևորելով Շուշիի ազատագրման պատմական նշանակությունը, ինչպես նաև անդրադառնալով Հայաստան-Սփյուռք Արցախ երամիասնության ամրապատմանն ու Գերմանիայի հայ համայնքի ակտիվ գործունեությանը հայապահպանության, Հայաստանի եւ Արցախի զարգացման եւ հզորացման գործում։ Ելույթով հանդես եկավ նաև ԳԴՀ-ում Արցախի հանրապետության մշտական ներկայացուցիչ Հարություն Գրիգորյանը, ով հակիշտ ներկայացրեց Շուշիի պատմությունը, Արցախի մշակութային մայրաքաղաքի ազատագրման կարևորությունը։ Ճապոնիայի մայրաքաղաք Տոկիոյում մայիսի 9-ից 14-ը կայացել է արդեն ավանդական դարձած ամենամյա հայկական մշակույթի շաբաթ միջոցառումը, որը այս տարի նվիրված էր Հայաստանի Հանրապետության եւ Ճապոնիայի միջև դիվանագիտական հարաբերությունների հաստատման 25-ամյակին։ Մշակութային շաբաթը կազմակերպվել էր Ճապոնիայում Հայաստանի դեսպանության կողմից Հայաստանի Հանրապետության մշակույթի նախարարության աջակցությամբ։ Մշակութային շաբաթվա ընթացքում տեղի ունեցան հայ եւ ճապոնացի անվանի նկարիչների ցուցահանդեսներ, հայկական երաժշտության երեկո, հայկական ու ճապոնական ավանդական երաժշտական գործիքների կատարումներով համեմված համերգներ, լուսանկարչական ցուցահանդես, դասախոսություններ, մշակութային այլ միջոցառումներ։ ԽՍՀՄ ժողովրդական արտիստ Հայաստանի Հանրապետության արվեստի վաստակավոր գործիչ խմբավար Հայաստանի ազգային ակադեմիական երգչախմբի ղեկավարվեստական ղեկավար եւ գլխավոր դիրիժոր Հովանես Չեկիջյանի բազմաթիվ պարգևների թիվը ավելացել է եւս մեկով։ Հայաստանի Հանրապետության մշակույթի նախարարության հաղորդմամբ մայեստրոն, որը իր ծննդյան 91-ի կապակցությամբ հրավիրված է ծննդավայր Ստամբուլ, Պոլսի պատիրարքարարի Վարդանաց դպրած դաս երկչախմբի նախագահ Ծայրագույն Վարդապետ Թաթուլ Անուշավանի կողմից Սուրբ Վարդանանց եկեղեցում ապարգևատրվել է Մաղաքիա պատիրարք Օրմանյանի անվան ոսկե շքանշանով։ Մարզասերների համար Աբխազիայի առաջին նախագահ Վլադիսլավ Արձինբայի հիշատակին նվիրված այդ երկրի Գագրա քաղաքում մայիսի 10-ին մեկնարկած ֆուտբոլի վետերանների 6-րդ միջազգային մրցաշարում Արցախի ֆուտբոլի վետերանների հավաքականը 3 կրկին հաղթանակ է տոնել։ Մեր թիմը հանդիպել է Ռուսաստանի Սոչի քաղաքի թիմի հետ եւ վստահ հաղթանակ տարել 3-0 հաշվով։ Այսօր կկայանա եզրափակիչ հանդիպումը, որտեղ Արցախի թիմի մրցակիցը կլինի Պյատիգորսկի թիմը։ Հիշեցնենք, որ Արցախի հավաքականը մայիսի 12-ին արդեն հանդիպել է Պատիգորսկի թիմի հետ եւ խաղը ավարտվել էր ոչ ոքի արդյունքով։ Նշենք, որ անցած տարի Աբխազիայի առաջին նախագահ Վլադիսլավ Արձինբայի հիշատակին նվիրված ֆուտբոլի վետերանների 5-րդ մրցաշարում Արցախի ֆուտբոլի վետերանների հավաքականը գրավել էր երկրորդ պատվավոր տեղը, արժանանալով արծաթե մեդալի եւ գավաթի։ Թողարկման վերջում եղանակի մասին։ Ինչպես հաղորդել են Արցախի հիդրոօթերոթաբանական ծառայությունից, հանրապետության տարածքում սպասվում է փոփոխական անպամացություն, առավելապես առանց տեղումների եղանակ։ Վարկյանում 2-ից 7 մետր արագությամբ հարավ արևմտյան քամի։ Օդի ջերմաստիճանը՝ գիշերը 10-ից 13, ցերեկը 21-ից 26 աստիճան տաքություն։ թվական ծրագիրը սպառվեց։